jak, obydwoje. No Podajemy od razu wyniki dla kładowców. Pierwsze trzy miejsca. Miejsce pierwsze. Zobaczcie Państwo od razu, jakie są różnice w czasach. Miejsce pierwsze. Zawodnik z nazwiskiem Nyczkę. 0,57 sekund. Czyli e, nieco ponad pół minuty. Pani magister etnograf, muszę wam to zrobić Miejsce drugie, Witam, bardzo chętnie zjawię się na tej e, wystawie, jak będę mogła to coś wyślę, ale błagam, nie używajcie panie tej ogromnej formy do określania naszej specjalizacji etnografii antropolożki, co to jest? Jesteśmy etnografami, kulturowymi antropologami, można dodać wiele podwórków językowych za własne, za koszmarki, feministy i też jakieś maniery, proszę. Tak samo widzę, że powstały organizacje rolnicze, ekonomiczne, a tak na tradycję, na tradycję lewactwo powie Krzysztof. O, a zawsze były akademie. Wola japońska numer 34. Pozdrawiam Panie, magister etnologii antropologii, magister etnologii Danuta Harasimowi. Nasz tor. Wpisuję, że dobry adres. Mogę to opublikować. Oczywiście, ja się pytałem, na tyle na ten, ale... Nie, ja mam nagrane. No, nie no możesz. Taka. Drodzy Państwo, a startują Marcin Ocznego. Jest tak z wioski. Nie, teraz Maszyny już prawie są do Numer 38 już jest na swoim miejscu. Jeszcze pociągamy. No, tam Mirek, Chwileczkę, aż kolega w kozie ostali. Ale musiał tak? Myślę, że sędziowie już sprawdzili. Panowie gotowi? Gotowi? Pedał w podłogę. Poszli!

Tak, kiedyś się pani pytałem, kiedy jest z drzwiami. Jest już na swoim miejscu. No, numer 35 jeszcze. I za chwileczkę podamy wyniki. Ale to jest 60? 80. Nie, nie, to. Nie, no jest jeszcze na tył, widzisz? Aha, jeden. To ja na chwilę bynajmniej A, to 28 minut na 25. Tam Pankowski stoi ostatni. I minuta 30, Aha, 35. Dziękujemy panowie.